Poglavlje koje je bitno za onoga koga je uzvišen Allah zažel obavezao zakijatom, a isto je bitno i za onoga koga nije obavezao zakijatom. Jer poznavati propise vjere je velika blagodat. Ili ćeš ih sam primijeniti, ili ćeš drugom ukazati, a i da ih sam ne budeš morao primjenjivati kao pitanje zekijata, da čovjek nije dužan davati zekijat, ili da ne uspiješ drugoga poučiti, imat ćeš nagradu zato što si se poučio šarijatskim propisima. Zekijat u a, jeziku arapskom znači povećavanje nečega, povećavanje obima određene stvari, razmnožavanje i slično tome pa je zekat bereket i povećavanje i čišćenje. A u šerijatskom značenju zekat je <coughs> određeni iznos od određenog imetka koji se daje u određenom vremenu određenim skupinama ljudi. Ovo je šta? Definicija šerijatska terminološka, znači definicija zekijata. Zekijat je znači određena količina imetka koji se daje na određenu količinu određenim skupinama u određeno vrijeme. Određena količina, to je količina koja se šta? daje ili od koje se daje? Koja se daje? Od koje se daje, mora i ta količina znači biti određena, kome se daje i kada se daje? Pa bi time upotpunili znači ovaj, sva četiri ovaj uvjeta vezana za zekijat. I zove se zekijat, zekijatom Zato što povećava čovjekov imetak. Zato što povećava čovjekov imetak. I čuva ga od uništenja, od propasti. I čisti samog čovjeka. Samog čovjeka čisti davanje zekijata. Hud min emualihim sadakaten tutahhirhum otuzekijim biha osalli alihim uzmi iz njihovih imetaka sadaku da je da ih očistiš njome da ih očistiš njome pa je sadaka odnosno zekjat jer se upotrebljava a, sadaka u značenju čega zekjata tako inna me sadakatu lil fukara i wal mesakini wal amirine alejha. Sadaka pripada kome? siromasima, uh, ili fokari, uh, miskinima, pojasnit ćemo št, kakva razlika između jednog i drugog, kad budem došli do toga, onima koji rade, i znači osam skupina koji je spomenuto su reteume. Ali je spomenuto šta? Sadaka, a nije spomenuto šta? Zekijat. Pa je znači to u šerijet kada spomene sadaka ili zekijat, prepliče se. Može sadaka biti obična sadaka, može se odnositi na zekijat. Shodno, jeli, ovaj popratnim argumentima koji ukazuju da li se odnosi na jedno ili na drugo. Zekat je obaveza koja je individualnog karaktera ako se ispune znači određeni šartovi koje je nužno izbuviti i, da se ispune, spomenut ćemo ih. I to po jasnom a, po jasnim kuranskim tekstovima, tako isto po hadisima i po konsensusu islamskih učenjaka iz prvih potonjih generacija. Što se tiče Kur'ana, u brojnim ajetima uzvišeni Allah te barak tala naređuje davanje, davanje zekijata. Je to naređeno ome ajet koga smo citirali u sure Teube? Je naređeno nije? Nije. Inneme sadakatu sedaka ili zekijat pripada. Pa je spomenula sam skupina pripada, ali nije šta? Nije naređeno davanje zekijata u smislu da ima naredba u samom šta? ajetu. Je li tako? Nije tako. Kako, kako, kako kaže ovaj ajet? Ostavi, ostavi hudbinu alifin sad. To je drugi ajet. Innama sadaqatu lil fukara wal masakini wal amilina alaiha wal muallafati kulubuhum وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله A došla naredba. Vidite kako je. Došla naredba na kraju ajeta. Tim i tim pripadaju skupinama šta? A zekijat pripada naredba od Allaha. E sad, da li je naredba za davanje zekijata ili je naredba da se tim skupinama daje? To je druga stvar. Znači, došla je naredba na kraju ajeta da se za, za podjelu, znači, ovim skupinama. U svakom slučaju, ajet je jasan, huz min emualihim sadakaten tutahhirhum otuzekihim biha. Huz, naredbeni oblik, imperativ, uzmi. Uzmi od njehovih metaka zekel. I došli su brojni, kažemo, ajeti koji naređuju davanje zekijata. I u Kur'anu na 82 mjesta uzvišeni Allah je a, u kom a, spomenuo a, zekijat sa namazom. Znači u istom, u jednom kontekstu. U ajakimu salate, u atu zekijate. I tako, znači na 82 mjesta u različitim kontekstima se upoređuje nama zekijat sa namazom. A zekijat je bez sumnje, znači ovaj namaz je bez sumnje je najbolji praktični obred. I priprijetio je uzvišeni Allah te barak je otala bolnom patnjom onome ko ne ispuni ovu obavezu. Ko ne dadne, znači, zekijat. Pa kaže te barak je otala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم I oni koji budu gomilali uh, srebro i zlato i ne budu ga davali na Allahovom putu, obradu ih bolnom patnjom. jeome juhma alejha fi nari džehenneme fetukva biha džibahuhum mo džunubuhum mo zuhuruhum. Zuku ma kenestum ne enfusikum. A, a, a, na dan kada se, budu, a, kada se bude taj metak grija u vatri džehennemskoj, pa se tim metkom budu pržile, znači, njihove, a, njihova čela, njihova leđa, njihovi bokovi, pa će im kazu uzvišeni Allah te barake o ta'ala, a hada ma kenestum li enfusikum, ovo je ono što ste sami za sebe kupili gominali fezuku ma kontum tepnizun, pa iskus, iskusite jeli, patnju onoga što ste, što ste gomilali. Pa da budu kažnjeni od istog imetka koga su gomilali na koga nisu davali šta? Zekijat. Došla u vjerodostojnoj predaji od Ibnu Omara i Džabra ibn Abdillaha da su kazali ono na što se daje zekijat, to nije gomilanje. Taman da ga imaš šta? Puno, ne znam koliko da ga imaš ako daješ zekijat, ne smatra se čime. Gomilanjem, jer čovjek može imati imetak. Uprotivno, svako ko ima imetak bio bi, a, jeli, pod a, značenjem ovoga hadisa, odnosno bilo bi mu pripriječeno zbog gomilanja imetka. To nije zabranjeno, osim ako čovjek ne daje zekijat na njim. I tako došli su isto brojni hadisi u sunnetu koji ukazuju na obavezu zekijata, kao što je hadis Ibn Abbasa, u kome je rekao poslanik sa osvrame Muaz i Dužebelu, kaže ti ćeš doći kršćanima da ih pozivaš, pa prvo ih pozovi u šehadet, da posvjedoče, znači, Allaho jednoći i poslanstvu tvoga poslanika, sallallahu alaihi vseleme, pa ako ti se odazovu, naredim da klanjaju pet dnevnih namaza u jednom danu i noći, pa ako ti se odazovu, reci da im je uzvišeni Allah propisao sadaku uzima se iz njihovi tuhazu min agnijajihim motureddu ila fukaraihim uzima se od njihovi bogataša i daje se njihovim siromasima uzvišen je Allah braćo ne traži zekijat sebi ne traži da uzmemo mi dva i po postoj da, da to ukopamo negdje u zemlju gdje niko ne zna da to bude Allahu da bacimo to u rijeku to ne traži od nas nego traži da to damo kome opet nama, našem društvu, muslimanima, ljudima koji su tebe, opet će njima znači doći taj, opet će njima doći taj imetak. Kaže, pa ako ti se odazevu, naredim da poste mjesec, Ramazan, pa ako ti se odazovu, jeli, naređiva im dalje shodno, znači, deređama koje je uzvišen Allah te barakala propisao ljudi. I nema razilaženja među islamskim učenjacima da je zekijat obaveza i da se mora davati, to je znači jednoglasni stav među pravnicima. Što se tiče deređe zekijata koju ima u islamu, zekat je jedan od islamskih ruknova od njih pet kako je došlo u hadisu bunjel islamu ala hams islam se gradi na pet temeljnih jeli, stubova pa je spomenuo šehadet potom je spomenuo namaz po zekat i hađ sallallahu alaihi wasallam i tako se navodi u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i kod muslima za hađ kaže meni stata ilaihi sebila ko može otići na hađ, ko ima mogućnost. Vidjet ćemo, znači, koji su to uvjeti kada dođemo do pitanja hađa, ona su uzvišenja Allah poživi. I zato je poslanik sa osadom kada je uzimao prisegu da sahaba, uzimao je prisegu na davanje zekijata. Uzimao je prisegu na davanje čega? Zekijata, kako kaže Džerir ibn Abdillah el beđeli dao sam poslaniku sa osadom prisegu da će obavljati namaz i da će davati zekijat. Obajatu ala nus ili kulli muslimi i kaže dao sam mu prisegu da ću svakom muslimanu činiti nasihat. Neću muslimanu kazati nego ono što je najbolje. Tako su davali prisegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I naredio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se bori protiv ljudi koji neće da daju zekat. Kaže Tako došlo u hadisu Ibn Omara, kod Buhari i kod muslima, u mirtanu katila nasa, hatta ješhudu en la ilaha ila Allah, u ene Muhammada Rasulullah, u juqimu salatu i utu zekja. Naređeno mi je da se borim protiv ljudi, dok ne posjedoče da je Allah jedan jedini Bog i da sam ja njegov jeli poslanik i da obavim namaz i da daju zekja. Korist i odlika zekijata. Prvo, zekat je odlika i to je svojstvo iskrenih Allahovih robova koji će završiti u džennetu uz Allahovu pomoć. Kako kaže uzvišeni Allah tabarak je o teala, innal muttaqine fi džennatim u ujun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم A u istinu bogobojazni će biti u dženeckim vrtovima pored izbora uzimaće ono što im njihov gospodar daruje jer su oni prije toga dobra djela činili. Malo su noću spavali, a u praskozorje bi oprosta tražili. I onda kaže na kraju, a u njihovim imecima je bio udio lisail onaj koji traži ul mahrum onaj koji ne traži ali je šta potreba nema znači nema ni jedan ni drugi kao što se kaže u, u ajetu u suri al hajj al qani' wal mu'tar al qani' wal mu'tar al qani' kaže se da je onaj koji prosi a al mu'tar onaj koji ne prosi a jedan i drugi su šta potrebni pa da se jednom i drugom odjeli od čega od kurbana je od hedija koji se kolje na vol budne džalnaha lekum min ša'irila, jel tako? I, jeli, učinili smo vam deve da budu jedan od Allahovih znakova, to jeste kada se kolju. Dalje, davanje zekijata je svojstvo vjernika koji zaslužuje Allahu milost, tabarak i ta'ala. Kaže uzvišeni Allah za uđel, والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر A vjernici i vjernice su jedni od drugih. Ili su prijatelji jedni drugima. Ređuju da se dobro čini, a zabranjuju da se čini zlo. Ujuqimune salate, ujuqtune zekate i obavljaju namaz i daju zekat. Ujuqtune Allahe wa rasulehu ulaike se jerhamuhumullah. E, I oni su pokorni Allahu i poslaniku i njima će se Allah smilovati. Dalje, Uzvišen je Allah te barake o ta'ala povećava i metak čovjeka koji je koji daje zekat. Ovo braćo ne mogu zaključiti, ovo ne mogu shvatiti razumi koji mjere 1 plus 1. Nikada neće shvatiti mudrost davanja zekata. Nikada neće razumjeti da zekat povećava njegovi metak. Osim to razumije samo pravi vjernik je čeka vrijeme da dođe da plati zekat. I da pokornost Allahova za uđel ne može nikada ne može rezultirati manjkom. U bilo kojoj osnovi. Ja se sjećam kao student, kad bi nam bilo najteže vrijeme, kada smo studirali, kada čovjek nije, jeli, nema mogućnosti, nemaš mogućnost da radiš, ili učiš, ili radiš. Teško je spojiti dvije stvari. Pa kada je mi došlo teško vrijeme, pozajmimo para, nađemo negdje, odemo na hađ. I onda nakon toga Allah otvori nekakve nove puteve obskrbe. Nakon obavljenog hađa, Iako ti moraš za hač platiti možda 500 eura da ga obaviš, no međutim, uzvišen je Allah nakon pokornosti od prvi puta vehajda. Tako i ovo. Zekijat kada se daje ne može umanjiti nikako vrijednost čovjekog imetka. Samo je problem što čovjek kada dadne 5000 zekijata, on bi volio da odmah vidi da mu s neba padne 10. Jel u redu? On bi to volio tako da vidi. A to nije tako. To je ovaj to je dunjalučko mjerenje ahiretskih propisa odnosno dunjaloških propisa koji se vežu i za ahiret, a vežu se i za dunjalog, no međutim ne mora znaš da čovjek mora vidjeti. Kao dova. Nikada ti uzvišeni Allah zađel neće odbiti dovu, jel tako? Ili će ti ostaviti za ahiret, ili će ti dati ovdje ono što ti je, ili će ti odgoditi za nekada kasnije, ali neće ti odbiti nikada ako je iskren. No međutim, samo čovjek kada digne dovu i kaže dovio sam ništa. Dovio se ništa ti si dovio i ima puno, samo što možda nisi još vidio, nije došlo vrijeme su bistini tvoje dova. A otku znaš što, što to doviš da je dobro za tebe? Otku znaš da je dobro da te uzvišeni Allah izliječi? Boleš od raka. I kažu si umrijećeš. Pa možda ti je bolje da umreš. Možda da te uzvišeni Allah da dadne da ozdraviš, možda bi se odmetno da Allahove vjere još u nevjerstvu. Možda bi sutradan napravio nekakvu stvar zbog koje bi se gorko pokajao na sudnjem danu. Možda bi Čahenem zaslužio zbog jednog djela koji su činio. Otko znaš da je to tebi bolje? ti si dobio, a bude uviđen da će tvoj gospodar to ono što najbolje za tebe. Tako i po pitanju zakijata, tako po pitanju sve, sve, sve drugi, znači, propisa. Kaže, ovdje smo kazali da uzvišeni Allah te bar kao šta, povećava i metak čovjeka koji je, koji daje zekijat. Jemhaku Allahu riba o jurbi sadakat. Uzvišeni Allah uništava, umanjuje kamatu, a povećava, povećava sadaku povećava ono što se da. I došlo je u hadisu koga bileže Buhari i muslim da je poslanik sa osam rekao kada čovjek dadne sedaku koliko u vrijednosti datule. Koliko je to? To vam je deset Fen, feninga, je u redu? 20, ako je bolja vrsta. U najbu, najskuplje. Kada to dadne kao sedaku, kaže uzvišeni Allah, to uzme i prihvati to svojom desnicom. I nakon toga to gaji u svojoj desnici, kao što neko od vas gaji malog konja, ždrijebe, ono malo gaji ga dok ne odraste veliki konj. A konje je potreban, hoće posebnu vrstu, znači njege, pažnje, više nego druge životinje. Jer je on posebno plemenita životinja, pa hoće tako plemenit odgoj. Znači, zahtjeva puno truda. E tako uzvišeni Allah pazi na šta? Na dijelo toga roba, kaže, dok ne dođe na sunji dan, a ono brda dobri dijelo pa neće pokornost čovjekova nikada njemu znači naškoditi. Dalje, uzvišeni Allah te barak od će čovjeka koji je davao zekat smjestiti na sudnjem danu u svoj hlad kada ne bude bilo drugog hlada. Kako je došlo u hadisu, je li poznato kod Buhari kod muslima od Ebu Hureyre, da će poslanik sa osaleme sedmeni su smjestiti u svoj hlad kada ne bude a, fizilnihi, yuzilluhum fi zillihi yawma la zilla ila zillu smestiće u svoj hlad na dan kada ne bude bilo drugog hlada pa je spomenuo ređulun te saddaka bi fe ređulun te saddaka fe ahfa e, ma te saddaka bi jeniminihi ahfa an šimalihi kaže čovjek koji da sadaku pa sakrije znači desna ruka od lijeve desna dala i sakrila od deve ono što je dala. Da se da. A nema sumnje da je zekijat bolji od čega. <coughs> Kada smo kazali saj, a, a, hadis odnosi na običnu sadaku, onda bi svakako zekijat bio bolji od čega. Od obične sadake. Pa ako za običnu sadaku čovjek zaslužuje da uđe u dženet, šta je onda, ili da bude smješten u hlad, šta je onda sa, šta je onda sa propisanom sadakom ili zekijatom ako ćeš ući zbog dva rekiata sunneta duha, na primjer u džennet, ili imaju nagrade za dva rekiata duha, da je to namaz odanih Allahovih robova, šta je onda sa farzom? Pa farz je bolji od duha namaz, je tako? Dalje, zekat povećava i meta, kao što smo kazali, i otvara čovjeku nove puteve rizka. Jer kako kaže poslanik sa osaleme, ma naka sad, sadakatun min mal. Sadaka ne umanjuje vrijednost i meta. Neki kažu, ma naka sa malun min sadaka. Ne, ispravno je kazu hadisu, ma naka sa sadakatun min mal. Sadaka ne umanjuje od imetka. Sadaka ne umanjuje od imetka. Šesto, davanje zekijata je razlog spuštanjem Allahove milosti sa nebesa. Kako je došlo od isu koga bilježi Ibn Mađi, koji je vjerodostojen, da je poslanik sa osam rekao, poznati poduži hadis u kome kaže na početku ja mašar al muhađirin hisalun hamsun en tudrikuhun ne wa'udhu billahi en tudrikuhun kaže o skupinom muhađira pet stvari ovaj, ako ih dočekate, molim Allah da ih ne dočekate, i onda je spomenu između njih, kaže, i neće zabraniti ljudi, ili neće uskratiti zekjat ili da ne izdvajaju zekjat a da im Allah neće uskratiti kišu sa nebesa, a da nema životinja, ne bi on im spustio kišu. Znači, kiša koja dolazi sa nebesa biva zbog hajvana a ne zbog ljudi. I ima, braćo, puno hajvana koji su bolji od ljudi. Puno je hajvana koji su bolji od ljudi. Ibnul Merzuban, rahimahullahu ta'ala, je napisao knjigu i dao je ovako naslov. Fadlul kilab ala kethirin mimmen lebise thijab. Kaže, odlika pasa nad mnogima koji oblače odjeću. Tako je napisao knjigu, tako je da u nastavi. Ta knjiga danas štampana na oko 130 do 140 stranica ovako. I u njoj pojašnjava odliku pasa nad ljudima. Nad mnogim ljudima. Ja. Iako je pas najprezrenija životinja. Ali ovdje, zbog stoke, zbog krave na livadi i zbog teleta biva kiša spuštana, ne zbog vlasnika tog teleta i vlasnika te krave. Zato što ne daje zekijat ni na te krave, ni na telad, ni na bilo što što ima od Pa biva, znači, a razlogom milosti biva biva stoka. Oleu ulal bahaim ma ili yumtaru adanije stoke, kaže, ne bi im došla kiša. Pa jasno da dolazi zbog čega? Zbog stoke. Sedmo, e, davanje zekijata iskupljuje od grijeha i prestupa šerijatski kako došao od isku kod Nesaija i kod Tirmizije i kod imama Ahmeda, da je rekao poslanik sa osaname i sadaka gasi grijehe ili briše grijehe kao što vatra gasi ili voda gasi vatra. Dalje, davanje zekijata je dokaz čovjekovog imana. Jer čovjek, braćo, daje i metak koga voli. Voli li čovjek i metak? Je li pogrdno voljeti metak? Nije. Nije wa innehu li hubbil hajdi le šedid i čovjek žestoko voli dobro voli dobro velikom ljubavlju i dobro je ovdje kod profesira kažu i metak ne smeta da čovjek voli i metak i to je priroda čovjeka ali ga ima u svojoj ruci a nema ga ili ga ima u džepu a nema ga u srcu jer u redu čovjek voli i metak i drag mu je no međutim pored toga ga daje a nećeš dati nešto osim kada za, očekuješ za to što znao da dobiješ šta nešto što je bolje od toga. Bilo redu. Znači, dok si dao nešto vrijedno, očekuješ da dobiješ bolje od toga. Je li imali braćo neko da bi dao nekome nešto, a da ne očekuje ništa da dobije, ne dobije ništa za to? Ne do djalku, ne ahiret. Samo daješ, rasipaš i ništa nemaš na sudnjem danu. To bi možda mogao dati roditelju iz nekakve zastoge prema njemu i tako dalje, ali nikome drugom. No, međutim, dok čovjek daje nešto, čovjeku koga nikada ne zna, ili ga nikada nije vidio, ili ga je vidio, nije bitno, ali nema nikakve obaveza prema njemu s te strane rodbinske, ovaj, očekuje znači nešto puno više, pa je to dokaz čovjekovog vjerovanja u šta. U Allahu adžel nagradu i u sudnji dan, ili tako? Pa je davanje zekijata znači dokaz čovjekovog, čovjekovog imana, jer traži time zadovoljstvo stvoritelja te od Oteana. Deveto, a davanje zekijata uljepšava čovjekov ahlak i udaljava ga od skupine škrtara, koji škrtare, nego ga čini plemenitim. A plemenitost je, je lijep i božan ahlak. Plemenitost je svakako lijep, lijep ahlak. I čovjek kada dadne zekijat, braće osjeti širinu svojim prsima kada je dao zekijat, kada je dao sadaku, osjeća širinu šta u svojim grudima. Osjećaš li širinu u svojim grudima kada ti dođe porez da platiš? Ideš do pošte i na svakom koraku proklinješ svakoga ko ti je tamo koje, koje slovo jedno otkucio da meni dođe 3000 maraka poreza da plati. Da tako? Dok kada neš zekijat, nije odakle ti nikakav ček došao, ni ništa, daš ga i ti presretan, zadovoljno što si ga dao. Jer znaš da je zekijat, da je zekijat pravda Allahova na zemlji, a znaš da je porez nepravda. A znaš da je porez nepravda. Dalje, zekijat je put i način da se pomogne siromašnima i nevoljnicima. I to je jasno, jeli? Koliko ljudi ima, znači da žive od zekijata, jer nemaju nakon Allahove milosti, nemaju ni od koga nikakve pomoći, osim ovaj ono što im dođe od zekijata. I na kraju, že, zekijat je zahvala Allahu te barak na blagodatima kojim nas je obdario. To je zahvala, jer su blagodati Allaha za žele velike, pa lijepo je da zahvalimo svome gospodaru dajući nešto od onoga što nam je dao. Kako je vraćao od zulma i od nepravde da čovjek sjedne za sofru, na kojoj ima sve moguće vrste hrane, o kakvim su naši prethodnici samo maštali i očekuju samo da to u džennetu vide. I ti sjedneš na tu takvu sofru i jedeš i piješ. I nakon toga da, da ne možeš ustati koliko se najo, a ne spomeneš Allaho ime ni na početku ni na kraju. Pa zar to nije napravda? Zar to nije zulum? E, tako je zulum da ti uzvišeni Allah daje i dan i noć i obskrbljujete i no međutim i svaki dan te sačuva hrpu ne, nekakvih a ne da će te mogla, svaki dan te hrpa, ne da će mogla zdesiti. Allah te sačuva toga i ti dobiješ taj metak i nećeš da udjeliš zekat. Koliko? 50%? 2,5%. Ovi kad uzmeju porez, 40% uzmeju. Ništa 1-2%, to je kod ništa. To se nigdje ne vodi. 40% je porez. Ne znam ovdje, tako je na zapadu. Svake mjeseca imaš toliko poreza i na kraju godine ti podvuče od, od cijele zarade, imao zaradu 100.000 maraka, kaže 40.000 maraka je naš. U šarijetu je dva, dvije i po hiljade. I opet ljudi škrtare na onome što je uzvišen Allah te bar tala propisao. Kakav je propis čovjeka koji ne daje zekijat? Ko ne daje zekijat poričući njegovu obavezu, on je izišao iz okvira Islama bez razilaženja među islamskim učenjacima. Ko bi rekao, na primjer, otkud vam to gluposti? Nikada to nigdje nisam ovaj, ni čuo, ni vidio. I čovjek se ne može pravdati time da nije znao da živi u muslimanskoj sredini, da se zekija daje na imetak. To svako zna i to se mora upući tome. Ili da kaže to nije propisano, nigdje to nema i da ne priznaje ajete koji govore o tome, taj čovjek izašao iz okvira Islama bez razilaženja među nama. Ostaje nevjednik. No međutim, ako čovjek prizna obavezu zekijata, kaže ja znam da je to obaveza. No međutim, ne znam šta da učinim, volim i metak, plaho, pa ne mogu to dati. Kad god hoću da dam, ne mogu. A znam da sam griješan i da je to obaveza, ali šta da radim? Takav čovjek, za njega ulema, kaže da je, jedan dio učenjaka kažu da je nevjednik. Da je nevjednik. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda. Kaže, kao čovjek koji ostavi namaz. Kao čovjek koji ostavi namaz. Iz lenosti. I to su odabrali neki ambelijski učenjaci. I to dokazuje riječima Allaha te barak tala fe in tabu wa qamu salate wa atu zekate fe ihvanukum fid din. A ako se pokaju i budu obavljali namaz i budu davali zekat, pa oni su vaša braća po vjeri. Znači, ako budu, šta? pokajali se i obavljali namaz i davali zekijat. Ako se ispune te tri šarta, onda su vaša braća. Bratstvo u vjeri se ne negira osim kada? Kada čovjek počini šta? Nevjerstvo. Sufije koje se ljuljaju halkama, jesu naša braća? A ne smijete ništa reći, šut, bojite da pogrešite. Pa jesu braća, to su braća naša. Jel u redu? To su naša braća. Oni su braća naša koji su novotari. A ne znači da se bratstvo gubi ako je čovjek počinio šta? Jednu ili dvije ili pet novotarija. Ko počini dijelo ili novotariju koja ga izvodi iz okrila islama, kažemo nije naš brat. Dobro, čovjek klanja sa nama u džami i svako veće čini ne mora, ali pije alkohol, je nam brat? Pa jeste, brat. Jeste, brat, to je činjenje velikih grija, ne izvodi čovjeka iz čega? Iz okvira Islama. Osim ostane namaza, ostane namaza je pitanje gdje su šta, razilazi. A čovjek neće da posti namaza, sjedi i jede, kaže ja znam, ali ja ne mogu, ne mogu biti gladan, teško mi da budem gladan, ja postim i dolazim na večer taraviju, ali danas neću da postim namaza, ne mogu, teško mi je posti, a znam da je obaveza i to je farz, jel nam brat? To pa jeste nam. Ali je i grešnik i nepokornik. I kad kažemo da je naš brat, to ne znači nikako da mi njega šta, Da mi njega podržavamo u njegovom grijehu. To je haram i to je zabranjeno. I može to lahko biti put da počini nevjerstvo. No međutim, to nije, šta, nije počinio time? Pa ostaje nam brat. Pa ovdje kada se kaže, ako se pokaju i a, i, ob, i budu obavili namaz, i budu davali zekat, onda su vaša braća povjeri. Kažu dokaz je šta? Da je bratstvo time, znači, negirano. Da je bratstvo time negirano i onda je, znači, bio bi nevjernik. Džumhur Uleme kaže da on nije nevjernik, da je on muslima, ali griješnik. I to je ispravno mišljenje. I to je ispravno mišljenje, znači da je on, da je on musliman, a da nije nevjernik. To dokazuju hadisom kome spominje kazna čovjeka koji, je, koji nije htio davati zekijat, pa kaže poslanik sa osaleme, nakon što će biti kažnjavan, vidjet će se put njegov, ili će u džennet, ili će u džennet. A da je bio nevjednik, ne bi šta otišao, ne bi otišao u džennet. U svakom slučaju ovdje je ispravno mišljenje džumura u leme izrazite većine da je, da je čovjek musliman. Što se tiče kazne čovjeka koji ne daje zekijat, ima odredbena i šerijatska kazna. Odredbena kazna je, kako je došlo u hadisu kod Tabaranija, koji ima dobar lanac prenosilaca, da kada jedni ljudi zabrane davanje zekijata, da će uzvičeni Allah iskušati sa stegovnim životom. To je znači kaderijska ili odredba e, ili kaza njima shodno kader. A u drugoj predaj došlo da neće imati kišu, ili kao što smo govorili. A šerijatska kazna im je da će biti da se bori halifa protiv njih, da se bori protiv njih. Kako je došlo u hadisu, naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče da sam ja jedan jedini bog i da je Muhammed s.a.v. ili naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok mi posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik. A ako kažu te riječi, onda su sačuvali svoju krv i svoje imetke, osim sa pravom Islama. A njihov, njihovo polaganje računa je kod Allaha. Osim sa pravom Islama, misli se na šta? Na zekija. Sačuvali svoje imetke, svoju krv i svoje imetke, osim pravom čega? Čega? Kako su sačuvali svoju krv osim pravom islama? <coughs> Molim? E, baš tako. Ubije čovjek čovjeka. Kaže poslanik, može li kaj slučaj Mohamede, ja sam povjerao u tebe, ja sam sačuvao sa svoju, svoju krv. Znači, sačuvao sam svoju krv. No, međutim, sačuvao svoju krv osim pravom islama. Osim pravom čega? Islama. pravo islama je li da se uzme zekjat jer je to islam naredio. Jer je to islam naredio. I Ebu Bekri je govorio, tako mi Allaha borio bi se protiv njih kada bi, za, kada bi spriječili davanje povodca kojim se vodi deva. Većina islamskih učenjaka kaže da se od čovjeka koji neće da daje zekjat nakon što se zekjat uzme prisilno, ne uzima ništa drugo od imetka. Znači, uzeli smo zekjat i nećemo uzvati ništa drugo od imetka. Jer je došlo u hadisu, koga bilježi Ibn Mađe, kaže se, nema o imetku obaveza osim zekjat. Taj hadis je daiv. Dokaže imam šafija po starom mišljenju i kaže ishak i neki sredbenici ambelijske pravne škole da se uzima zekijat i još jedan dio njegovog imetka kao kazna njemu. I još pola imetka kao kazna njemu. I to dokazuju hadisom kome se kaže ko zabrani ili ko spriječi danje zekijata, uzet ćemo ga i još pola njegovog imetka. Uzet ćemo ga i još pola njegovog imetka. Ovi, kažu učenjaci, većina kažu da je ovaj had, hadis dokinut. Dok, kažu, ovi koji drže za njega, kažu, nemamo dokaza o dokidanju, odnosno ne znamo vrijeme kada je kazano jedno ili drugo. A ako je čovjek nije, znači, a, nije u mogućnosti vladar da, da ga prisili da daje zekijat, onda će se boriti protiv njega dok ne dade zekijat. Jer su ashabi se borili protiv onih koji su spriječili danje zekijata. A što se tiče kazne na ahiretu, pa kazna mu je kao što smo spomenuli, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ A oni koji a, gomilaju a, srebro i zlato, volaju fikuna fi sabilillah i ne dijele ga na Allahovom putu, kaže se, jeli, a haza ma kenestu mi enfusikum fe zuku ma kuntum teknizun ovo je ono što ste gomilali pa ukus iskusite pažnju kaznu je za ono što ste gomilali i došlo u hadisu Ebu Bekre hadisu Ebu, Ebu, Ebu Hureyre radijallahu anhu koga bileži imam Buharija da je rekao poslanik sa osaname kome uzvišeni Allah dadne i metak pa ne bude davao zekijat na njega taj imetak će se na sudnjem danu pretvoriti u zmiju. Šuđa'an akra. Biće e, zmija. A, e, šuđa je zmija, kaže se, posebna vrsta zmije koja a, kojoj je otpala sve one dlake što ima po glavi su otpale od, od jačine otrova koji ima u sebi. Pa ne mogu ni dlake na njenoj glavi opstati. Tako je znači jaka, a, a, e, a, e, e, a kaže se dalje da je lehu lehu zebibetan, da će imati dvije tačke pored dva oka, znači od e, strašnije izgleda, ili će imati dva velika zuba, znači kojima će kažnjavati ljude koji nisu htjeli davati zekijat. I došlo od iskod muslima, kaže poslanik sa osreme, nema čovjeka koji bude obavezan davati zekat, a ne bude to radio ne bude to činio, a da se neće grijati u vatri džahnemskom, pa će se pržiti znači, njegovo lice, odnosno njegovo čelo i bokovi. Baš kao što je spričavao davanje tog zekijata. U danu, kaže, koji traje 50.000 godina, pa će se onda gledati da li će u džennet ili će u džahnemu. Uvjeti davanja zekijata. Nije obavezan čovjek da daje zekijat osim ako se ispune određeni uvjeti. Ako se ispune određeni uvjeti. Jer je uzvišen Allah te barak tjela učinio takvu u šarijetu da je sve, znači, precizirano, tačno. Što ukazuje na, znači, preciznost vjere. Da ne bi čovjek davao zekijat kada ne mora davati ili na ono što ne mora davati ili ostavio da je zekijat ono što treba da daje zekijat dalje. I ovi se šartovi dijele u dvije vrste. Prvo, šartovi koji se tiču čovjeka koji daje zekijat i šartovi koji se tiču samog imetka. Što se tiče šartova obaveznika, onoga koji daje imetak, prvo je da je slobodan čovjek, da nije rob, da je slobodan čovjek. Pa rob ne mora davati zekijat. Jer sve što čovjek posjeduje, to je, ako je rob, to nije njegovo, to je njegov vlasnik. Znači on nema ni na što pravo kao rob. Jer kaže poslanik Saloseleme, sve što proda čovjek sa robom od njega, jel, od njegovog imetka, proda čovjek roba i nešto što je njegovo proda, to pripada prodavcu, osim ako kupac uslovi. Ako kupac kaže, ja kupujem roba, ali uz tog roba ide i njegovo auto. I ako na to pristane prodavac, onda šta? U cijenu roba ulazi i, i auto. U protivnom to ostaje šta? Prvom vlasniku. Jel red, to ostaje prvom vlasti. I došlo je u predaju od Omara koji bliži Mamel Bejhepe i kaže šeha Albani da je vjerodostojna, da je ispravna, da je Ibnu Omar rekao nema u imetku roba zekijata dok ne bude oslobođen. I kada je došao Kejsan ibn Ebi Sa'id al-Makburi, kaže došao sam Omeru da dam zekijat a ja sam se odkupio od robstva. Pa mu kaže, jesi li slobodan, jesi li oslobođen? Kaže, jesam. E onda kaže, daj, onda daj, daj zekijat. Drugi uvjet je da čovjek bude musliman. Da čovjek bude musliman. Jer nevjernik ne mora davati zekijat po konsensusu leme. Jer je to i badet koji čisti čovjeka, a kjafir se ne može očistiti. dok je na svome kufru mora prvo primiti ali islam. Pa ga prvo, znači obavezujemo islamom, potom ga obavezujemo čim, čime? Zekijatom. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله i nije spriječeno da njihovi prilozi budu primljeni osim zbog toga što su počinili nevjerstvo Allaha i njegovog poslanika. Znači li ovo da neće nevjernici biti obračunavani za zekjat? Dobro. Jesu li nevjernici obavezani sa furuon islam, a to su ogranci islama. Je li nevjernik obavezan namazom i hađom? To je razilaženje veliko među islamskim pravnicima. Jedni kažu da jeste, drugi kažu da nije. Ispravno je da jesu, ali mora tome prethoditi šehadet. Pa ako ne izgovore šehadet, onda nisu dužni da to rade. Jer im to neće biti primljeno i da rade to ne, ne koristim. Moraju prije toga ući u islamu a bit će na sudnjem danu kažnjavani što nisu vjerovali i za sve ono što nisu činili, što su muslimani šta morali da čini. Pa ćeš biti odgovoran za to. Tako da se odnosi ovo na keafira koji je u osnovi jeli, keafir. A što se tiče čovjeka koji poni, po, počini otpadništvo od islama, čovjek počini otpadništvo od islama, iziđe van okvira islama. Šta je sa njim? Ako je počinio otpadništvo za vrijeme dok je bio obavezan dati zekijat, mora ga dati. Za razliku od Ebu Hanife koji kaže, koji kaže da ne mora. Jer ponekad ponekad ovaj čovjek počini nevjerstvo pa mu biva ono što je učinio prije toga ne primi se od njega kao na primjer čovjek uzeo strelu i zategao luk i kaže bismillah Allahu ekbar i pusti strelu i vidi da strela ide i misli da će promašiti žrtvu i opsuje Allaha kaže promaši I samo što je to opsovo, ona pogodi žrtvo i padne žrtvo. Je li dozvoljeno jesti to meso? On kada je pustio strelu, bio je šta? Musliman. Musliman. Kada je strela pogodila žrtvu, bio je šta? Otpadnik. Bio je otpadnik. Bio je otpadnik. Ili da kaže ovako, pusti strelu i ide, kaže, Isa je Boži sin. Tada je prešao šta? U Kitabije. Povjerio kitabijsku vjeru. Je nama dozvoljeno meso od Kitabija? Jeste. Je nam dozvoljeno lov od Kitabija? Jeste. Isti je propis. Nema nikakve propis. Znači, sve Kitabija što ulovi, možemo jesti. U, u redu. Ovaj čovjek otišao u Kitabije, Ili musliman počini ode iz islama i ode u kršćanstvo, ode tamo kao što se ovaj gore bio prekrstio, sve obuče njihovu onu odoru, sve on je kršćanin i zakolje. Može on jesti njegovo meso? Ne možemo. Zašto? On je umurtak, ne on konvertirati. U redu. A u kako je on vjeru konvertirao? On je u nevjeru. U nevjeru? U nevjeru. U nevjeru, u redu. Kako nevjeru? U kršćansku. Šta kaže uzvišeni Allah u Kur'anu za kršćane? Wa ta'amuhum hillun lakum. I njihova hrana je vama halal. Ali ono što u kršćane? Ne može preći u kršćane. Tu je razilaženje među lemom. Ispravno je tačno da je taj čovjek murted. I da ne koristimo što je on otišao, to se odnosi na čovjeka koji je osnovi kršćane. Pa zato Lema kaže, možeš jesti meso od kršćanina, a ne možeš od murteda, pa je murted gori od kršćanina. Jer Murted je znao istinu, a odbacio je. Do kršćanin, ma dosta kršćana ne zna, nije on se je zanimao i tako dalje. Pa je razlika mi toga da zna čovjek istinu, da je ostavi i da je nije poznavao u tom smislu. U svakom slučaju ovdje se u Lema jel, razilazi. Šta je sa čovjekom koji počini otpadništvo? Ako je za vrijeme islama trebao dati zekijat, onda se mora uzeti zekijat je i na, iako je počinio šta? Otpadništvo. Jer zekijat se uzima za vrijeme kada on bio šta? Obavezan da da zekijat. I zekijat je pravo sirotinje i neće mu biti to oprošteno. Mora to da. Osim ako je recimo u 11. mjesecu za prošlu godinu je dao zekijat, 11. mjeseci i prošlo treba još mjesec danas namiri i počeje otpadništvo, tada šta? Nije više dužan da daje zekijat. Tada mu treba Ebu Bekr je li tako? Da ga prisili da daje zekijat. Treba li davati zekijat na imetak djece i ludih osoba? Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju dva mišljenja. Jedni kažu da ne treba davati zekijat na ovakve skupine ili na imetak od ovih skupina ljudi općenito ili u određenim slučajima. Da se ne daje općenito ili u određenim slučajima. I to je stav Ebu Hanife i prenosi se od nekih učenjaka iz prvih generacije. Kažu prvo, zekijat je ime, je ibadet, kao namaz koji treba nijet zekija treba nijet a kažu luda osoba ne može donijeti nijet niti može dijete malo dijete ne može donijeti nijet pa kažu ne treba da se daje na njoj metak zekija dalje luda osoba i dijete je obavezani šarijetskim propisima nisu nisu, nisu obavezani pa nisu dužo da daju ni zekija Dalje, zekijat je čišćenje od grijeha. A luda osoba nema grijeha, jer mu se ne pišu niti djete, u redu. I dalje, čuvanje imetka, odnosno davanje zekijata na imetak malog djeteta i lude osobe, čuvaj imetak, da ga ne pojede šta? Zekijat, je li tako? Zekijat bi ga vremenom pojeo, pa se tako čuva <coughs> i metak djeteta i lude osobe. Pogledajte kako hanefijski učenjaci dokazuju logiku. Nije ovdje spomenut ni ajet, ni hadis. Ali dokazuju, znači, logički i zaista hanefijski učenjaci su najjači kada je u pitanju logika. Naj, najjače mogu, najsnažniji, znači, dokaz imaju kada je u pitanju logičko dokazivanje. Dokaže većina islamskih učenjaka treba davati zekijat. I na imetak malog djeteta i na imetak lude osobe. I to je stav Omara i Alije, i Abdullaha ibn Omara i Ajše i Džabir ibn Abdullaha i ne znamo da je od ashaba neko kazao suprotno njima. Osim jedne predaje koja se prenosi od Ibn Abasa koja nije vjerodostojna. Nije vjerodostojna, znači od Ibn Abasa predaje. Ovi učenjaci ili džumuru leme dokazuje prvo općim naredbama koje obavezuje na davanje zekijata. Jer u redu. Jer u ajetu spomenuto, osim djeteta i ludog, nije. Nego se naređuje šta davanje zekijata. Naređuje se davanje zekijata. Dalje, Omar radijallahu anhu je rekao, trgujte sa imetkom djece, odnosno siročadi, da ne bi zekijat pojeo taj imetak. i zekijat se daje na imetak i on ide siromasima, ubogim, onima koji nemaju, i tako se oni pomažu. Pa je dužo, znači, pomoći sirotinju iz tog imetka. I zekijat je pravo Allahovo ili pravo čovjeka, pravo roba, jedno i drugo. Znači ulazi i pravo Allaho i pravo roba. Pa ne može se time uskratiti, znači i davanje zekijata ako je dijete ili ako je ludo. Tako da ispravo mišljenje da treba davati zekijat na imetak djeteta i na imetak a, lude osobe. A šta je lijek za to? Lijek je ono što je rekao Omer radijallahu anhu, da se trguje tim imetkom. Da se trguje tim imetkom. uvjeti koji se tiču imetka. Tu imamo nekoliko uvjeta. Prvo, da bude od one skupine za koju se daje zekijat. Da bude imetak od vrste za koju se daje zekijat. Spomenut ćemo šta je to i koje su to vrste na koje se daje zekljat kada dođemo znači do tog poglavlja. Dalje, da ima vrijednosti saba, vrijednost ili dođe do granice na, do koje treba doći metak da bi se na njega davao zekijat. Pa ko nema te granice ili ima ispod toga, dođe do granice ili ispod te granice u stvari nije došao do granice, on ne mora davati zekijat. i da je čovjek vlasnik toga i metka u potpunosti. Znači da je vlasnik toga i metka u potpunosti. Jer se kaže hud min emualihim sadakaten uzmi iz njihovih imetaka. Znači to je čiji imetak? Njihov potpuno vlasništvo njegovo znači i on sa njim raspolaže. Fi emualihim hakun lisaili wal mahrum. U njihovim imecima je udio za one koji prose i za oni koji ne prose inna Allahe farada alejhim fi emvalihim, kako došlo u hadisu, Muaz ibn Džebela, Allah im je propisao u njihovim imecima. Pa moraju, znači, biti potpuni vlasnici, vlasnici tih imetaka. I ovo je, znači, bilo o šartovima koji se tiču onoga koji daje zekijat i imetka na koji se daje zekijat, pa ćemo nastaviti šaltara u narednom druženju govoriti o temi ili zekijata, a prvo čemu ćemo govoriti jeste zekijat na dug koji se daje Allahu ta'ala alim, sallallahu alim, sallallahu alim, sallallahu alim, sallallahu alim, sallallahu też Moraš zekat. Na jedno i na drugo. Jedno i drugo se daje zekat. To ne sprečava. Imetak čovjek ne sprečava znači čovjek kad kupi metak za hač ili kupuje, kupi pare za, za pravlje kuće da se ženi i tako dalje, ako nakupi nisab daje zekijat. Reci. Ko je digao ruku od vas? Ja Reci. Interesan, kako će zikra naprsti? Kako će zikra naprsti? Poslanik je osnovan kako došao kod Ebu Davuda zikrio na prste desne ruke, na jagodice prsta desne ruke ovako znači na jagodici. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na desnu ruku. Znači, samo vrhovno. Samo je vrhovno prstio. Može, kad čovjek zikri ovako, prizna, to je, jeli, kako vi zikri se ovako. Nije to ova, ili da zikrio ovako, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sve će to biti priznato, ali hadisu je došlo da je zikrio jagodicama desne ruke. Jesi. je živa, znači čovjek je ja ustane i odmije. Jel bolje je pomiriti sam da prema... Pomiriš se napred ako nije daleko. Ako je korak ili dva da se pomiriš do narednog čovjeka, do zida, do stuba, korak dva, lijevo, desno može. Ako si bio na sred džami za čovjeka klanjao i on se digao i ustao, onda si dužno da ostaneš tu gdje si da, da obojiš namaz. Nećeš se znači pomjerati da ideš do ovaj, do, do do naredne pedije. Ne možeš ti uvijek, znači na sred džami, kad bio ti morao, znači ići gore ovaj 20 metara do do pete. To je znači ovaj a, to su pokreti u namazu koji kada bi čovjek gledao kada bi čovjek gledao sa strane, smatrao da taj čovjek nije u namazu. Može se jesti hrana koju je čovjek zaboravio kopst, znači na večer, pa je ujutro i druga stvar, ako čovjek ono u kuhni, gdje kuha ima ovako, drži kes, recimo s otpacima od hrane i to smeta, ali to prenoći i mora se uiznit van kuće. Pa ne znam da ima išta što ukazuje da se mora izjeti van kuće da, da bude ljudi danas jeli svako ima u svoje kanadu sa smećem i tako dalje no međutim ovaj znači treba gledati to da to ne ostoji znači duži vremenski period nego to, to nosi iskuće jel a što se tiče hrane koja prenoći ne znam da ima nešto što ukazuje da čovjek treba ovaj da to treba baciti iako treba obaveza čovjek da pokrije hranu znači da pokrije kaže bismillah a ako ništa ne može naći da bar uzme ovako jednu, jednu misvak ili da uzme kaže se prut na kakav da stavi preko te posude ako nema ako nemaš ništa. Danas šta je odma uzme i stavi prut, to je pogrešno. Jer se stavlja prut kada se ne može naći ništa drugo. Kao što je došlo da se povuče crta kada nema čega. Pregrade, iako da je hadis daif, nije vjerodostojan. Al eto, ajde ga, da kažemo da se radimo, da radimo po njemu. Hadis je daif. Znači, ali se kaže, ako ništa ne nađeš, onda povuci šta? crtu tako ako ne nađeš ništa da pokriješ onda staviš prut i kažeš bismillah i kad zaključavaš vrata nam kažeš bismillah i onda šetan ne može tu više ući znači sa bismillahom se to uradi a ovaj ali je problem što ima kako došao kod muslima u sahihu ima jedna noć u godini kada Allah žanu spusta epidemiju sa neba i, i koju god ta epidemija ide od kuće do kuće i gdje god nađe posud otvoren uđe u nju pa je to problem čovjeka može znači ovaj može to biti negativno po njega. Ali ne znam da ima argument da tu hranu treba prosuti, ali to bacanje, bacanje raspanje mjetka. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nebina Muhammed.